Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 9 է, տարվա 40-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1895 թվականի այսօրը Մասաչուսեթս նահանգի Հոլիոկ քաղաքում անցկացվեց վոլեյբոլի առաջին խաղը։ 1920 թվականի այսօրը Փարիզում ստորագրվեց Շպիցբերգեն կղզե խմբի օգտագործման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ 1924 թվականին կազմավորվեց Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, որը մտավ ադրբեջանական խորհրդային հանրապետության կազմի մեջ։ 1960 թվականի այսօրը ամերիկյան դերասանուհի Ջան Վուդվարդի պատվին Հոլիվուդի Փարքի ծառուղում բացվեց առաջին աստղը։ 1971 թվականի այսօր ամերիկյան Apollo 14 տիեզերանավը լուսնի վրա 3-րդ անգամ անձնակազմով իջնելուց հետո վերադառնում է երկիր։ 1991 թվականին Լիտվայում ընտրողները քվեարկում են անկախության օկտին։ 1998 թվականի այսօրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից թույլատրվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը։ 2010 թվականի այսօրը Եվրախորհրդարանը հաստատեց Եվրոպական միության Եվրահանձնաժողովի նոր կազմը։ 2018 թվականի այսօրը Փխենչանում տեղի ունեցավ 23-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այսօրը ծնվել են 1737 թվականին ամերիկացի փիլիսոփա եւ գրող Թոմաս Փեյնը, Թոմաս Փեյնը Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի հասարակական եւ քաղաքական գործիչ է։ 18-րդ դարի լուսավորականության հեղափոխական թևի ներկայացուցիչ է։ 1872 թվականի այսօրն է ծնվել հայ քաղաքական եւ ռազմական գործիչ Արմեն Գարոն։ Հայաստանի Հանրապետության պետական գործիչ, հայ հեղափոխական դաշնակցության ականավոր առաջնորդներից եւ Նեմեսիս գործողության կազմակերպիչներից է։ Նրա հայրը հայերի մեջ ճանաչում ունեցող Հարություն Փաստերմաջյանն էր։ Արմեն Գարոն եղել է Խաչատուր Էֆենդիի թորը։ Արմեն Գարոյի անունն է կրում Կանադայում 2005 թվականին հիմնադրված ՀՅԴ ուսանողների ասոցիացիան։ 1885 թվականի այսօրն է ծնվել ավստրիացի երգահան Ալբենբերգը, նույն թվականի նույն օրն է ծնվել հայ բանաստեղծ Վահան Տերյանը։ Նշանավոր հայ բանաստեղծ քնարերգու եւ հասարակական քաղաքական գործիչ Վահան Տերյանը արավելահայ բանաստեղծության մեջ առաջինն էր, որ դասական մակարդակի հասցրեց շարքերով գրելու սկզբունքը։ Տերյանը մտածում եւ ստեղծագործում էր ոչ միայն առանձին բանաստեղծությունների, այլև շարքերի միջոցով։ Շարքի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բանաստեղծություն ներքին կապ ունի քնարական շարքի ընդհանուր մոտիվների եւ տրամադրությունների հետ, ու դրանով իսկ ամբողջացնում է շարքի մեջ ներկայացվող հիմնական գիծը։ Իր հերթին շարքի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բանաստեղծություն նրանից դուրս կարող է ընկալվել որպես առանձին ստեղծագործություն։ Տերյանի բանաստեղծական շարքերն են մթնշաղի անուրճներ, գիշեր եւ հուշեր, ոսկի հեքիաթ, վերադարձ, ոսկե շղթա, երկիր նայիրի եւ կատվի դրախտ։ Հովանես Թումանյանը Վահան Տերյանի մասին ասել է. Դուք բանաստեղծ եք, դա ամենագլխավորն է։ Դուք խոսքերի հետ չեք խաղում։ Ես ուրախությամբ ողջունում եմ ձեր մուտքը գրական ասպարես։ Լեզուն մաքուր զտված եւ արծաթե զանգի պես հնչուն։ Մեր վերնատամ մեջ պատվավոր տեղ ունի։ 1908 թվականին Վահան Տերյանը հրատարակեց իր մթնշաղի անուրջները ու առաջ եկավ 3-րդ նորագույն շրջանը, որի մասին հանդիսավոր ու հավաքական կերպով խոսում ենք այսօր հայ գրողների ընկերության մեջ։ Ստեփան Զորյանն էլ ասել է, Վահան Տերյանը այն բախտավոր հեղինակներից էր, որոնք մի առավոտ զարթնում են հայտնի դարձած, եւ դա ոչ թե պատահականության բերումով, այլ շնորհիվ իրենց մեծ տաղանդի։ Նրա առաջին իսկ գիրքը հրճակեց նրան որպես բանաստեղծ եւ պատվավոր տեղ ապահովեց հայկական Պարնասում։ Նա հրաπαրակ իջավ մի անգամից որպես վարպետ։ Այս օրը ծնվել են 1886 թվականին հայ քաղաքական եւ հասարակական գործիչ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը, 1888 թվականին ռուսահայ մաթեմատիկոս, երկրաֆիզիկոս եւ գյուտարար Երվանդ Կողբետրլյանցը։ 1903 թվականին ֆրանսահայ գրող, բանաստեղծ եւ հասարակական գործիչ Վազգեն Շուշանյանը։ 1935 թվականին կենթանաբան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Էրնեստ Հարությունյանը։ 1943 թվականին ամերիկացի դերասան եւ երգիչ Ջո Պեշին։ 1981 թվականին բրիտանացի դերասան Թոմ Հիդլստոնը։ 1992 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս երգիչ Ֆիդուկա։ Այսօրը տոնում են այսօր ատանաբույժների համաշխարհային օրն է։ Այսօր փետրվարի 9 է, դարվա ավարտի մնաց 325 օր։